Пробач, тихо попросив Іван журба, завмираючи в страшному передчутті і не в силі збагнути його. Навшпиньках, намагаючись ступати нечутно, як привид, пройшов по коридору до їдальні, почув, як солодко хропе Раїса. Підійшов до буфета, відсунув шухляду. Вальтера на місці не було. Тоді, передчуваючи нещастя, кинувся до дверей Галини. До тебе можна зайти? Мені дуже потрібно. Ні, я вже роздягнена. Поговоримо завтра, я стомилася. Голос Мадонни звучав рівно, спокійно, ніби у напівсні. Але Іван і на мить не повірив цьому. Не роби нічого. Нічого не вирішуй, мало не крикнув він. Я просто лягла спати, відповіла Галина. Ти правду кажеш? Так, правду, я скоро засну на добраніч. Збентежений у украй, до крику стривожений цією розмовою, він повернувся в свій закамарок, просякнутий ядучою махоркою, впав на тапчан, притулився щокою до збитої подушки і застиг у неймовірно напруженому чеканні. Чого він жде, невідомо. Але на світі, напевне, мусить статися щось страшне, неприпустиме. А як зарадити відвести удар, невідомо. Галина почекала, доки затихне шарудіння в Івановій кімнаті. Тепер тиша ночі огорнула цілий світ, і навіть дихання Раїси було ясно чути у маленькому будинку. Тоді вирвала аркушик з учнівського шитка в косу лінійку взяла звичайного чорного з обох боків загостреного олівця і написала Люба моя, хороша моя мамо, сьогодні у нас велика радість. Наше місто Старогорськ, де я опинилася, вже визволено від фашистів. І я певна, що в цій перемозі є і моя частка. Володя загинув на кордоні в перший день війни. Я сама його там поховала, і всі ці довгі місяці йшла до нього. Ти в мене рідна, розумна, і ти все зрозумієш. Я вже зробила все призначене мені в житті. Я ніколи не думала, що воно таке горде, це почуття людини, що виконала свій обов'язок, бо багато людей живуть на світі довгий вік і так і зникають із життя, не взнавши, для чого вони народилися. Мені пощастило, я точно це знаю. Хоч і не завжди мої шляхи були такими, як мені хотілося б, але судити про це можу тільки я сама, і більше ніхто на світі. Не журись і не тужи за мною. Все правильно. Все дуже добре і інакше бути не може. Іншого щастя мені не судилося. І хоча воно дуже жорстоке і гірке, оце моє щастя, воно все-таки моє. І нікому на світі ні свого щастя, ні права розпоряджатися своєю долею я не віддам. Ти в мене розумна, мудра, і, напевно, на моєму місці вчинила б так само. Я міцно цілую тебе і Маринку на прощання. Галина. Перечитала написане, відклала папірця, взяла другого, знову побіг чорний олівець, і літери лягали на папір рівні й струнки. Руками тремтіла. Дорогий Петре Івановичу, полковнику Матузов, писала Галина. Це лист прощальний. Я певна, що ви зрозумієте і не засудите мене. Я чиста, як сльоза, перед людьми, перед вами, перед батьківщиною, але винна перед собою і пам'яттю мого чоловіка. У мене до вас прохання. Після перемоги хай перенесуть моє тіло і поховають у братській могилі біля кордону разом з Володимиром. Мені там буде тепліше і затишніше. Листа до мене відійшліть, будь ласка, я не знаю її адреси, але ви, напевно, знаєте. Не гнівайтеся на мене. Я зробила в житті все, що могла, і ви були моїм справжнім другом. Обнімаю вас. На мить спинилася, подумала, ніби вагаючись, потім рішуче з викликом поставила під листом підпис Мадонна. Склала листи вареничками написала адреси, відклала набік. Ну, от, здається, вже зроблено всі справи. Десь дуже високо почулося гудіння літаків. Потужною хвилею йшли вони із сходу на захід, і Галині раптом уявилася величезна, ще поневолена Україна, по якій ідуть у нічній темряві закіптюжені танки, і земля стає вільною там, де вони пройшли. Гудіння пропливло десь у глибині нічного неба над Старогорськом і затихло, ніби обірвалася остання ниточка, яка поєднувала Мадонну з життям. Ну що ж, пора. Не гнівайтеся на мене, друзі. Тиша стояла над усім світом. Постріл пролунав коротко, глухувато і Раїса навіть не ворухнулася у своїй постелі. Але Іван Журба почув, усе зрозумів і схопився, впираючись у тапчан своєю єдиною рукою, щоб упасти обличчям у подушку і застогнати від пекельного болю, і ще від якогось урочистого відлуння душі, яке було дуже схожим на радість найбільшої в світі не одній людині, а в цьому людству конче потрібної перемоги. 1973 рік. Кінець книги.